Marcus sordidus erat, quod umi iacu erat, et cruentus, quod sextus eum pulsaverat. Pueri in via pugnaverat. Tergum Marco dolebat, quod magister eum verberaverat. Marcus. Magister me verberavit, quod in ludo dormiveram, nec eum audiveram, sed me laudavit, quod bene computaveram, et scripseram. Annibal dux magnis itineribus ad Alpes pervenerat. Omnia, quae midas rex tetigerat, in aurum statim mutabantur.